Друге квітня. Мене не взяли, взяли шотландця. Дмуться за той дурний вчорашній інцидент. Але я не можу зносити того піночета, надто ж коли пнеться давати вказівки. Для таких людей існують одні ліки. Захворів Тур. Його привезли на нартах. Дивно бачити в ліжку такого жилового хорта. Завтра вже не обійдуться без мене попрошуся сам. Розділ 14 Злодіїв на шельфовому льодовику Рісер Ларсена не було. Крилаті хижаки-поморники кружляли десь над колоніями пінгвінів, пантруючи на хворих і покинутих пінгвіненят, вільсонових кочурок та буревісників. Поморники давно відкочували у теплішу зону пакових криг, та вони не здатні розірвати міцну тюленячу шкуру. Залишений вчора тюлень, прикиданий з невітряного боку снігом, зовсім замерз. Мисливці проминули його і подалися до свого лазива, але вчорашнього стада вже не було. Прикра несподіванка промимрив Жак Антуан. Куди ж і в який спосіб вони так швидко зникли? Невже у відкритий океан? Для цих неповоротких істот надто далеко? Невже нарешті збагнули людей? Нансен висловив припущення треба спуститися з бар'єр, чи не лежати біля ополонки? Ополонок вони не бачили згори, тому Булат почав спускатися на припайну кригу. Припай під бар'єром виявився поколошканий новими торосами і зовсім сліпий. Уночі знову шаленіла буря, вітер притиснув припайне поле під самісінький бар'єр, і тюлені уеддила та морські леви або задихнулись під кригою, або ж подалися поповзом шукати вільної води. Бог нас покарав за нерішучість, висловився Жак Антуан і це скидалося на голу правду. Булат не знав, що робити. Наскільки сягав зір, припайне поле було без жодної цяточки. Якщо вірити карті на Рітесан, море під бар'єром замерзало взимку на 20 миль у ширшки. Це вже був справжній крах. Нансен розвернув собак і повів їх назад до бази. Раймон сказав: Давайте організуємо кількаденний десант на припайне поле. Замість хворого норвежця сьогодні на полювання викликався Раймон. Борода його була в густій паморозі, і юний бельгієць нагадував червонощокого дідка, життєрадісного мірошника фламанця. Матрос не відповів такий крок треба було узгоджувати з усією групою починалася зима, і Антарктида могла покарати їх за будь-яку необачність. До полярної ночі лишалося 37 діб. Вони навантажили мерзлого тюленя і мовчки рушили далі. Тільки Раймон і шотландець Пітер зрідка бурчали на Никовський сьогодні сніг. Турбалон лежав з температурою. Біля нього чаклував овечий лікар Джон Сміт новозеландський журналіст Маорієць. Пневмонія і запалення верхніх дихальних шляхів, сказав він Булатові. Очі й щоки в норвежця палахкотіли нездоровим вогнем, і біла смужка від рослої бороди на шиї здавалася ще білішою. Коли Маорієць одійшов, Турбалон хрипко промовив, угледівши жака Антуана за столом. Хочете, містер матрос? я розповім вам найбільшу таємницю. Він звичним рухом обтер павутину з носа та щік. Яку таємницю? Я зовсім не рудий. Булат не второпав. Ви про що? Моя рудизна фарбована. Я стопроцентний альбінос. Булат відбувся якимось дотипом, підвівся і вийшов. Турбалом захворів не на жарт і ті його нісенітниці не повинні були нікого дивувати. Після вечері за столом зібралися картярі.